contrau batali malricetson cae climatan changion. Por contrau batali la malricetson en la mondo, plida energio estas besonata, cio sia vice accelas la climatan changion. Sed la CONTRAUDIRO diro estas mal pli granda ol oni attendus, ciel nun esploristoi raportas oni iam de longe timas che economia cresco cae protecto de la climato estas malcongruai, clarigas la studestro Narasimha Rao de la Internazia Instituto pri applicata sistem analiso en Laxenburg apud Vieno. Char la economia crescado, quio estas necessa por liberigi miliardo in da homoi el mal ricezzo, mal ebligus reducti la netain en aerigoin de varmdomai gasoi al null. En studajo, quio estis publicigita en faca giornalo, la teamo o la studestro Rao, disvolvis novan metodon, quio unua foie ebligas consideri la besonon pri energio por forigi la malricetson, separite de la besono pri energio por la generala crescado de la economio. C'è la exemploi de Brasilo, Hindio, Barato, cae Sudafrico, la esploristoi povis montri che la necessa besono pri energio por disponigi al ciui homoi lau mesuran vivnivelon situas signife sub la nun tempa concerna nazia consumo de energio. En Hindio, la besono pri energio lautio situas ce circau dectu gigajuloi por iaro cae enlogianto. En Sud-Africo, ce dexep gigajuloi, cae en Brasilo, ce dudec unu gigajuloi por compari landoi de OECODO organizo pri economia cun laboro kai disvolvo consumas average sestec quin gigajuloin por capo u sono kai la unuigintai arabai emirlandoi pli ol ducent diris la studestro rau la necessa energio por la disponigo de bona prisorgado de sano kai clerigo estas laula studajo considerinde pli multa ol tiu por infrastrukturo transira trafiko kaj konstruajo tiu energi bezono tamen povas plue esti reduktata se la landoj disponigas pagebla in publika in rimedoin kaj se ili uzas lokajn materialojn por la dom konstruado ni ne attendas che la besono pri energio por minimume digna vivo por homo estus tiel malgranda, diras Rau. Estas lauli ancau surprise che la plei basai homai besonoi rilate al sano, nutrigio, cae clerigio, estas energitecnice favor costai. la tutajo, prospero, cae superfluo supren pushas la demandon pri energio signife pli forte o la covrado de basai besonoi. Versaine, en la prilumigitae landoi, la plei granda parto de la estonta crescado de consumo de energio servos alla mesa tavolo, cae alla bon statuloi, ec se la registaroi concentrigios pri la contraubatalo de malricezzo. Pro tio, oni aparte attentu la vivo stilon cae gian evoluon en soilae landoi cae en evolu landoi, accentas la esploristoi.